sene yapar mısınız dedi. Burada yapar. Sen yapar mısın? Buyurun dedim. Yapar. Ben pek bilmiyorum nasıl bir şey ettiğini. Yapar mısın? Bu tahsil gördüğü insanlar onun için şey yapıyor. Tezden okuyayım. Bilsin de zaten. Yeah. الله أسأل أسماك أسأل الله أسأل بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu la ilahe illahu El hayyul kayyum la teyüzü sinedin ve la nevni lehu ma fis semavati ve ma fil ard Menzellezi yeşfu indehu illa bizni Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfihim ve la yuhudine bi şeyin ilmi بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Âmene Resul bima unzile ileyhim min rabbihi vel müminine küllünü amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi la nüferrükü beyne ehadin min rusuli ve kâli semina ve atana gufraneke Rabbena ve aleke mesira La yükellifullahi nefsen illa vüs'eha. Leha ma kesebet, aleyhe mektesebet. Rabbena la tuehizna innesina. Eyvetena Rabbena ve la tahmini aleyhina. İsran kema hameltehü alellezine min kablina. Rabbena ve تحملنا ما لا طاقة لنا به به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu küfüven ehad. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbil felake min şerrin ma halaka ve min şerri gasikin iza bekaba ve min şerrin nefasate fil ukat ve min şerrin hasidin iza hased. Allah. الوسواس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Elif Lam Mim Zalikel kitabı la rayfe fihi hüden lil muttakin اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِن۪ينَ بِالْغَيْبِ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Amin. Es-salatu ve selamu aleyke Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke Nur Aşillah. Es-salatu ve selamu aleyke Seyyiden Ebelin ve Amin. Ve selamu aleyke Resulallah. Ya ilahi ya Rabbi. İndiren, seni rızası için indirilen bir, bir hatmi şerif ve arkasından getiren Sure-i Şerife'le ve dualar, e, senin rızası için, senin, senin için getiren dualar, Hazreti Peygamber'in, Hazreti Baba'na ve onun velilerine, Pirimiz Efendim, onların Mevlana Cihat Olup Efendim, Ehli Beytine şöyle de desi böyle yani şöyle gücü muhacir ensar tabirini, Pirimiz Efendim Hazreti Mevlana Cihat Olup ve Cihat Hazretlerine, ve şu dergah-ı şerifin bulunan Kemal Ahmet ile Mahpus Mehmet ile ve diğer diğer devaten şu hedanın arkasına Fatiha okuyacak kimse de kalmamış. Din, din kardeşlerimizin, dostlarımızın, geçmişlerimizin, annemizin, babalarımızın, ahirete geçmiş olanların aziz ve necip ruhunu yaptı. Kabul eyle, Ya sen bize bir günah işlemekten muhafaza buyur. Evet hastane şifalar, dertlerine devalar, başla edalar ısrar. Ya yetim, matı, yetim malı yemiş, hırsız malı yememiş, boşluk kalmış insanların borçlarına, borçlarına hitap erdirmek için kendilerine yardım eyle. Allah'ım vatanımızı, milletimizi, devletini payidar eder. Şu vatan için, şu toprak için, genç yaşta toprağa giren aziz şehitlerimizin, gazilerimizin ve halkta olanlardan cümlesini sen Rabbim, Rabbim mahrum bırakmıyor. Allah ya Rabbi Ramazanımızı, Ramazan şerifimizi mübarek kıl. Daha gelecek Ramazanlar içinde sağlık, içerisinde onlara kavuşmamıza vesile teklif ediyor. Allah'ım vatanımız güç durumda. Ya Rabbi senden ricam şu, hainleri ıslah et. Amin. Islah et. Amin. Islah et. Amin. Islah olmaması kahret ya. Amin. Allah bu vatan nice milyonların kanları sayesinde şu günlere geldi. Senin için, senin o yüce peygamberin için, o, o peygambere indirilen Kur'an-ı Kerim için, namusu için, şerefi için, şu toprak içini canlarını feda eden, genç yaşta topraklara giren aziz şerifimizin ruhunu şahit büyük Allah'ım. Bizleri de vatanlarına, vatanına sadık, vatanına seven e, insanlardan ile e, senin de senin de rahmetinden bizleri mahrum etme Rabbim. Bütün geçmişlerimiz için ve bu, bu, bu arada bulunanların geçmişleri için, hepsinin ruhları için El-Fatiha. Bizim hatiminden bu olmuş. Ağzınıza sağlık.